cacu mu kwezi guheze neza neza mu mpera hano mu gisagara ca Bujumbura haratunganijwe indwi yahariwe abarundi baba hanze y'igihugu iyo bita mu rurimi rwaje n'indege semaine de la diaspora muri iyo nama canke iryo koraniro kuko ryari ikoraniro rihuza abarundi bose bava mu mice itandukanye y'isi bahurira hano i Bujumbura ku igenekezo rya 29 niho hatogwa umwe mu bagiye kurongora diaspora asubiriye canke asimburiye eh, Jafet Lojanti ndayishimiye yarasanzwe ayitwara mu kiringo kingana n'ibiringo bibiri none uwo mushasha ninde n'igiki kigiye guhinduka muri diaspora mbe aho ko aramaze gushikirizwa amabanga yasanze byifashe gute niki icyo no kwita inguvu azanye kugira anagure runo rwego rusanzwe rutwarirwa mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu ibyo ni bimwe mu bibazo tuza kugaruka duca ijya nino n'umutumire turi turi kumwe hano ariko siwe gusa turaza kubaha akanya na mwebwe kugira mugire icyo muterereye mubicishe ku nimero za telefone tufise zuguruye ari zine iza ngendanwa nirindwi na gatandatu ubusa mirongo ine na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu izo nyine mutanguje itandatu na rimwe reka rero tudatakaje akanya murazi ko n'umwanya usanzwe utoroha nkahamagarira namwe bw'abarundi mwese muri hanze y'igihugu kwegera amatelefone yanyu kuko itelefone iza kwa kuza Kwimana aza guca adufasha kugira eh ku byerekeye diaspora kugira ugere naho utogwa kumbure murakoze cyane ku byerekeye diaspora nashaka kuvuga yuko ndayizi guhera mu bibiri na cumi na gatatu mhm. aho Eh, uwahora yirongoye yadusaba tukiri ngaha mu burundi ko twoshobora gufasha kugira ngo eh, urwego rwa diaspora rwemegwe ngaha mu burundi eh, nk'ishyirahamwe mpuzamakungu ubwo rero ni twebwe twarose icyo gikorwa hama eh, icya mbere ni ugufasha kugira ngo eh, ubumwe eh, n'urukundo hagati y'abarundi ba mu mahanga rwongerekane icya kabiri ni uko twabwiye ibyo twadusanze turangura muri kahise bijyanye no gukorera mu mashyirahamwe atandukanye ngaha mu burundi twarashinze ishyirahamwe rifasha ugwaruka eh, nari kuremwo imyaka cumi n'itanu aho twafashe ugwaruka eh, kwitunganiriza imigambi eh, cyangwa gusasagaza amahoro n'umutekano aho twafashije abahoze ku rugamba bava mu migambi itandukanye n'ubwoko butandukanye gukorera hamwe bagatangura imigambi yo guteza imbere igihugu ubwo rero twababwiye yuko atari bishasha ibintu byo gukorana Eh, n'abantu bari eh, mu migwi itandukanye yuko twabandaniriza kuri egisperiyanse dusanzwe dufise noneho eh, abarundi baba mu mahanga twababera umusuku kuko turazi yuko bafise ubumenyi bafise ubwenge bafise imigambi itandukanye tukabafasha kuba novuga ikiraro hagati ya leta y’u Burundi nabo na cyane cyane yuko hari abifuza Eh, kuzana imigambi ngaha mu burundi eh, hari n'abatanguye hari n'abo bikiri mu byiyumviro ariko abo bose ugasanga hari tubazo dutandukanye bagenda bahura rero twaremeye yuko eh, imigambi bazodushikiriza n'ibyiyumviro bazodushikiriza tuzogerageza kugira ngo dukorere hamwe nabo hama tubishikirize abo byega na cyane yo guhinyanyura amategeko asanzwe Eh, agenga abarundi baba mu mahanga mhm. eh, asanzwe hari ariko hariho utunenge utwo tunenge rero twebwe eh, twarasabye abarundi baba cyangwa bakora mu mahanga yuko boshikiriza ibyiyumviro kugira ngo ahinyanyurwe ayo mategeko kuko ayo mategeko niyo ahinyanyurwa niyo azokwerekana ingene abarundi baba mahanga bashobora kwitunganya mu bihugu bitandukanye gishasha kiri muri ayo mategeko nk'iminyanyiro n'ikihe nk'amateka asanzwe hari ntiyerekana neza ingene abarundi baba mu gihugu runaka bashobora kwitunganya no gutora indongozi kandi ibyo biri mu bintu byagiye bitera ingorane zitandukanye hama rero kikaba ari ikintu dushaka yuko eh, abarundi baba mu mahanga eh, batanga ibyiyumviro bitandukanye ku kungene abarundi baba mu gihugu runaka bo kwitunganya noneho ah, twebwe tukababera nk'imboneza mm-hmm. eh, mu kubafasha mu migambi y'iterambere bagomba kuzana mu burundi mhm. kiretse icyo cy'impinyanyuro y'amategeko eh, kiretse icyo cy'impinyanyuro y'amategeko eh, navuga iyindi dosiye ni yo gushyiraho eh, ibikorwa nyezina tuzorangura muri ino myaka itatu icyo nacyo ni igikorwa gihambaye cyane kubera umuntu wese umurongozi wese iyo ashikirije imigambi azorangura biranakenewe yuko iyo migambi yandikwa neza e, na cyane cyane bihuye n'ibyiyumviro e, abarundi b'amahanga bazoba bagenda bashikiriza ubwo rero icyo gikorwa e, nicyo gikorwa cya mbere tugomba gukora kugira ngo dushyireho sitarateji y'ingene ibyo twishinze tuzobishikako hari ibikorwa usanga ushobora gushika ko mu mezi atatu hari ibyo ushobora gushikako mu mezi atandatu hari ibyo ushobora ko mu myaka ibiri hari n'ibyo ushobora gushikako mu myaka itatu ubwo rero icyo ntitwamara kugishira ngaho tuzoshiraho n'abadufasha eh, gutegura canke eh, gukora eh, iyo migambi hama mu nyuma duce dutangura kuca ku kivi murakoze mhm. reka tugaruke kuri iyi muvuga yuko y'amategeko igiye guhinduka ah, hari igisabo kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane wanashima bavuga bati oh, urwego rwa diaspora mu bushikiranganji ikibanza cyago ntikiboneka cyane gushika naho muri iyi bavuga yuko mwogira amategeko yigenga hamwe iba ukwayo itafashe ku bushikiranganji abandi nabo bati kuki nibyo mbiro byagiye biratororokanywa itoba ubushikiranganji ukwabwo bwa diaspora hari icyiyumviro cyangwa igikorwa mwaba mugiye gukorera ko kuri ivyo eh cyo noshikiriza bwa mbere eh novuga byose biva mu kungene abarundi b'amahanga bariko barerekana yuko bari hamwe kandi eh bariko barakora imigambi ihambaye cyane mu guteza imbere igihugu ivyo navyo bica biha uh, novuga leta ishaka ishaka ryo gukorana natwe eh, mbere ngaha nagomba kumera nk'ushima cyane ukungene leta y'u Burundi uno munsi ifise ishaka eh, rihambaye cyane ryo gukorana n'urwego dusanzwe turongoye hama utwari tumeze nabi cyangwa tutanonosoye neza hariho iyo kadire tuzokoreramwo kubera na nyene icubahiro umukuru w'igihugu Eh, turabye umwanya yafashe karatwumviriza duha n'intumbero twokorera ko mu kuzana imigambi yacu ngaha mu Burundi yaratwemereye yuko ibibazo byose dufise tuzoguma tubiganira kandi azodushigikira mhm. donke rero nagomba kuvuga yuko nimba hariho eh, kandi biriho eh, muri kahise hariho ukuntu abarundi bariko bazana imigambi ngaha canke bagomba kuza ah, guteza imbere iki gihugu cyacu bahura n'utubazo dutandukanye ibyo rero nibyo tugiye kwicara kandi baratwemereye abo muri leta yuko bazodufasha kugira ngo ibyo twifuza gushaka ko tubishike ko murakoze mhm. reka tugaruke ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi muvuze yabashigikiye aranashima n'ibyo mukora ariko harabonetse yuko hari uh, ukutumvikana yuko hariho utuntu tutagenda neza ah, mu barundi mbega birimwo mu byo uwo mwasimburiye yabasigiye muzofatira ko muri umwanzuro cyangwa muzofatira itegeko cyangwa muzoshira imbere kugira ubwo butandukane bugabanuke hagati y'abarundi kuko muri hariya hanze ngiraho biba biri cyane ariko ko byarinze biseruka hano mu gihugu n'umukuru w'igihugu arabumva ikindi ni uko nuvuga nti hari abantu hamuruntu runtu eh, kandi nicyo gituma navuze yuko mu byo tugiye gukora ubwa mbere ni ukuzana ubwo bumwe hagati y'abarundi b'amahanga hama ingene tuzoza n'ubwo bumwe ni gute burya iyo abantu bariko barakorera hamwe mu kintu bafisemwo inyungu bose nubwo haba atari urukundo ruhari mu nyuma ruraza kuko muba yuko muri ko murakora ikintu mwese eh, mufisemo inyungu hano kandi nagomba kuvuga yuko eh, ibihe biratandukanye eh, ni byiza ko abarundi bamenya yuko uno munsi ingene washaka n'abarundi biyumvira ngaha bitandukanye n'ingene biyumvira ejo hahise mhm. uno munsi abarundi bariyumvira cyane mu bintu bijyanye n'iterambere ingene bona ejo heza ariko mu myaka iheze siko biyumvira ubwo rero twebwe tuzogerageza turi kumwe n'abo dukorana eh, no mu bihugu bitandukanye eh, tugerageze guhindura eh, no kuvuga imbono ingene abantu bahora biyumvira na cyane cyane tubone yuko ejo dushobora guteza imbere imigambi yatuma dukorera hamwe kandi twamara gukorera hamwe n'urwo rukundo ruzoza n'ubwumwe buzoza hari amategeko meza hakaba vision nshasha y'ingene dushobora gukorera hamwe uwo ari wese agatanga ubufasha canke ubumenyi afise ndizeye neza yuko hazohinduka ibintu byinshi Mhm. reka tugaruke turacari ku barundi bari hanze la diaspora kumbure eh, nibyo ubu ni ubatwara ariko ngira hariho imwe bimwe wagiye urakurikirana kuko hariho na bimwe bimwe uzogenda uriga cyane cyane katugaruke kuri ubutandukane kuko ni ikintu tugaruka ko cyane byarabonetse yuko ubumwe butaboneka cyane reka duhere ku migabane ugasanga ah, nko mu mugabane wa buraya namwebwe b'amajyepfo twavuga muri za Australia cyangwa Amerika hariho ubutandukane buboneka bivanye kumbure n'ukuntu abantu bagiyeyo hari abagiye bagiye kwiga bagumayo hari gutembera bagumayo hari abagiye bahunga bagumayo hari abagiye uh, nk'ikivunga icyo no kwita ama opportunity baronsa ama opportunity bakagenda bakagumayo ariko ugasanga hariho ati aba ni banaka abari ni banaka abari aha ni banaka ntubona yuko ari kimwe mu gishobora gutuma kumbure iyo mbono cyangwa iyo vision wavuze n'ayo mategeko naho yoba meza ni giki nka strategy mugiye gukora mwebwe nk'urongoye no munsi diaspora kugira ibyo bintu bigabanuke ko birahari kandi bibaze ko ntahura ikibazo cyanje ndagitahura cyane eh, nicyo gituma nakubwiye nti ah, iyo abantu biyemeje gukorera hamwe ku kintu cy'inyungu eh, nagira mvuge eh, gato ni komite yawe birimo bose irimwo serukiwe bose imigabane yose irimwo bose nibaza yuko eh, ni komite irimo abantu bava mu bice bitandukanye kandi bizewe kubera amabanga atandukanye bakoze donke rero icyo wowe ni ikintu kiremesha kandi ikindi cya kabiri ngaruka hahandi iyo abantu uh, bavuye mu kuvuga ahubwo bakajya eh, mu gukora mu gukora mu kuraba ikintu bohuriza ko cy'inyungu yabo jewe nzoshira imbere gusaba abantu nubwo baba bava mu migambi itandukanye nubwo bava mu moko atandukanye muga basi bahurire mu kintu ca business ikintu cy'umugambi bakorera hamwe kuko amafaranga y'abafise umuti afise umututsi afise umuntu avahe yose yamaramwe kandi inyungu ni imwe nico gituma n'ubuye nemera cyane yuko eh, iyo mukoranye n'umuntu nubwo mutuba musangiye ivyumviro mugabo inyungu yo murayisangira kandi ico gihe ico kintu mwasizemwo iyo nyungu ico kintu mwasize ni ukuvuga uwo mugambi mwatanguye mwese mukunda kumwe kuko eh, ni nka burya bavuga mu kirundi ati nta hoteli ibuye aho yateretse igisabo jewe rero Eh, n'abo dukorana twifuza yuko eh, uko abarundi ngaha twasanze bari nuko twasanze leta yiyumvira cyane ibintu bijyanye n'iterambere eh, rirama kwiyumvira akazoza kandi igashyiraho ikatwereka yuko hariho novuga ukumva ibibazo dufise nibaza yuko abarundi ba mu mahanga tuzobahimiriza cyane turi kumwe gushyira ibikorwa n'ibyumviro hamwe byotuma eh, imigambi eh, iranguka kandi iyo abantu ndagisubiyemo iyo abantu bariko barakorera hamwe nubwo bafise ivyumviro bitandukanye eh, ivyo vy'uburongozi ntibisubira kugaruka kubera igikuru nuko abantu barongene bakorera hamwe ikintu cy'inyungu zabo hama mu nyuma n'urukundo ruca ruvaho nyene je uko niko mbona ibintu Mhm. reka tugaruke ku nyabutatu ni ukwita inyabutatu mhm. wasanga akenshi izana impururu cyane ni ukuvuga urwego rwa diaspora mu mahanga mhm. hama mu bihugu bitandukanye usanga n'abarundi baho bifitiye amashyirahamwe asanzwe abagenga amashyirahamwe bahurikiyemo kandi wanashima ya diaspora rero ugaca usanga eh, haba ku rwego rukuru rwa diaspora mu mahanga cyangwa urwego ubuyobozi bwa diaspora hano mu burundi barivanga mu bikorwa by'amashyirahamwe amwe amwe ari mu bihugu bitandukanye asanzwe eh, eh, kandi ikindi nagomba kuvuga iyi tegeko riterekana neza eh, ingene eh, urwego rwa diaspora ku isi rutegerezwa gukora ibikorwa eh, cyangwa gukorana n'abarongoye diaspora mu bihugu bitandukanye birumvikana ko hashobora kuba utubazo ni nacyo gituma nabwiye yuko uno munsi tuba turatororokanya ibyumviro biva mu barundi b'amahanga kugira ngo noneho iryo tegeko risanzwe rihari rinonogwe riri mu mpinyanyuro ariko nubwo riri mu mpinyanyuro rishobora gushigwa no mu ngiro no mu myaka na cumi nk'uko mwabivuze yego nta kibazo ariko iciza nuko Eh, dufite ishyaka rikomeye cyane ryo gukorana n'uwo wese rihagaze kuki eh, iryo shaka dushaka kumva izo nguvu eh, zihagaze he muzikura izo nguvu dufise ubwa mbere ni uko dufise ishaka muri twebwe nk'indongozi ubwa kabiri nuko uko dufise leta idushigikiye ubwa gatatu ni uko tuzokorana n'uwo wese aba mu mahanga adushikirije imigambi imbere y'uko n'iryo tegeko rishobora Eh, gutunganya kugira agende neza twebwe tuzogira ah, kadire kuvugana n'uwo muntu wese yifuza gushyikiriza imigambi cyangwa akamubakiye hama turafise n'abandi dukorana sinikorana jenyine niko nababwiye turakorana n'abandi batandukanye kandi bava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 eh, kurora ariko muri ayo mabaga mashasha hmm. jewe rero eh, icyo nagomba nshikiriza ni uko icya mbere na mbere banze kumushimira mhm. ku majambo meza cyane maze kumwumvana kuva hmm. atowe mhm. ni ikimenyetso cyerekana yuko uh, agiye gukora byinshi kandi uh, niyo neza abarundi tuba hanze tumuri inyuma tuzomushyigikira mm-hmm. akabazo gusa nagomba niho ndamubaze ni nka twebwe tuba muri amerika ya ruguru kandi turi igihugu kinini mm-hmm. hanyuma aho ngeze amaso biraboneka neza yuko ibyabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu burundi byatugize ko ingaruka zikomeye mm. byatumye abarundi ducanamwo bamwe eh, dushigikira leta kubera twabona yuko leta iriko irarenganwa hariho abagomba kwiga kudeta ubwo hariho abarundi bagiye gushigikira abo Mm-hmm. bituma n'ukuri abarundi ducana bo mm-hmm. ingaruka rero z'icyo gihe cya bibiri na cumi na gatanu igihugu mm-hmm. kiba abarundi ntiturasubira gusengera ku twebwe ko dusanzwe turi kure hanyuma muri uno mwanya tuko ngo twaba tudafise abaduserukira muri iyo diaspora mhm. yoba afise umugambi umeze gute kugira ngo abe yosubira akaduhuza nk'abarundi Mm. aho gusa icyo numwizeza ni aho ngeze amaso mm-hmm. hariho bamwe bamwe bamaze kwerekana ishyaka mm. ryo kurengana twaciye ngo bakaba bosubiza hamwe nk'abarundi baba mm-hmm. hanze ariko rero hariho n'abandi gusa n'uno munsi batarumva yuko twasubira gusengera ku mugozi umwe kuri izo mpamvu nyine navuze hejuru nkaba rero ndamusaba kugira ngo numvirize ibyiyumviro yaba afite kugira ngo yobe yoshobora gusubiza hamwe abarundi mm. ariko rero ndamwizeza yuko ah, birashoboka mm. kandi numviriza amajambo yiwe arashoboye kandi rero ah, abatari bake tuzomushigikira mm-hmm. nkaba nifuza yuko mm. n'abandi bose eh, mu butandukane bwacu twomushigikira kubera afite imigambi myiza hanyuma tukazomurabira ku bikorwa azokora hmm. ivyo navyo akaba arivyo bizotuma dusubiza hamwe nk'abarundi hanyuma diaspora igakomera hanyuma imigabo n'imigambi yayo igashyirwa mu ngiro nuko imigambi y'iterambere igasasagara mu burundi abarundi tugatera imbere kumbura n'ikibazo yagarutse ko gikomeye ati kuva bibiri na cumi na gatanu ingorane zashikiye igihugu kuri uriya mugabane byaratumye abarundi bigaburamo kubiri ndabona mwanditse duke duke ariko reka ndavuga akanya mwishyure uno david n'amakenga yiwe muyamukure ari mu gihugu cya canada yotaho murakoze cyane nagira ngo namushimire eh, david ku buryo atwijeje yuko eh, azodushigikira eh, hama mu kumwishyura nagira ndamubwire nabivuze nti ibihe biratandukanye ibihe igihugu kigezemo biratandukanye kuko Eh, uko abarundi biyumvira canke ibibazo baciyemo muri kahise uno munsi aho tugeze hariko haraba impinduka eh, zihambaye kubera abantu bariko bashira imbere eh, ibintu bijanye n'iterambere rirama rero utwo tugorane twabaye sinibaza ko twabaye muri Canada gusa twabaye ahantu heshi aho usanga abarundi bafise ibibazo bafise ivyumviro bitandukanye bashobora kurabana nabi Eh, ndetse nka nari ngaha mu burundi ndabizi byahereye no ngaha mu burundi ni ukuvuga rero nimba ngaha mu burundi uno munsi kw'ino saha ibintu biriko birahinduka aho usanga abantu bose muvugana eh, baraba imbere bakabona iterambere rirama bataciyumvira ibibazo byo muri kahise eh, niko nomwizeza yuko natwe tuzokora dufashanije n'abo Eh, dusanzwe dukorana eh, haba mu muri komite executive eh, kugira ngo dufashanye n'abo muri canada na muri amerika n'abo muri australia mu bihugu bitandukanye kugira ngo duhindure imbono ingene twahora twiyumvira ngaca ndanamwongerera ko yuko isabo gusaba ari muri komite bikorwa tuzokorana tuzoraba bivanye n'ibikorwa tugomba kurangura eh, kuko icyo gikorwa kuko eh, icyo gikorwa avuze cyukumvikanisha abantu ni kimwe mu bikorwa eh, tuzorangura muri manda yacu tuzoraba ingene dushyiraho amakomisiyo atandukanye ahurikiwemo na bose azana n'ibindi byumviro bishasha byo byatuma dushyika ku ntumbero twihaye ubwo rero nawe ndazi yuko mu minsi ya vuba iri imbere azoronka Eh, novuga eh, information ingene turiko turitunganya ku buryo umurundi wese igihugu abamwo ashobora gushikiriza ivyumviro vyiwe kandi ivyo vyumviro vyiwe tukabikorera ko kugira ngo tumufashe eh, na cyane cyane tumufashe mu migambi yo bagomba kurangura canke mu tuntu twose tumubakiye Mhm. nicyo mwishyuye kumbure eh, yari yameze nk'utangurira ko ati eh, bobo ntibabona ukuntu baserukiwe nayo makomisiyo yazobaserukira canke hari kuboneka eh, umuntu kuko murazi ko muri canada hari amashyirahamwe menshi were kuri za bese n'izindi zaba ziri muri za Quebec n'ahandi n'abarundi benshi wanashima mbere abarundi bagiye kera harabagenza arindwi na kabiri icenda na gatatu hagati aho na hagati y'irindwi na kabiri n'icenda na gatatu ni benshi bagiyeho ugaca usanga hari imigwi myinshi itari iyi y'ubu nk'uko yagarutse muri bibiri na cumi na gatanu ariko imigwi ya kera mugo numvu numvise ugerageza kumviza david yavuze yuko atabona koko yuko baserukiwe mu minsi ya vuba iri imbere eh, nk'uko nabivuze eh, tuzoshiraho eh, Eh, itegeko ryerekana ingene eh, abarundi baba mu mahanga bitunganya kandi icyo gihe nibo nyine kwitorera ubarongora hama ni igiki cerekana yuko mutazoza kuba eh, kubashira kw'ivyumvira ico no kuvuga impoza ivyo mwe mukeneye mu burongozi bwa diaspora murakoze cyane nico gituma nabwiye ko twarasizeho umurongo ngurukana bumenyi aho bonyene batanga ivyiyumviro vy'ingene bashaka bashaka kurongorwa hama natwe ivyo vyiyumviro vyose tuzoshiraho komisho iyo komisho ibitwigira neza eh, hama idukuriremwo itegeko ryiza kandi rimeze neza ni nk’uko kujya vyiyumviro bishobora gufatirwa ko canke nibifatirwe ko ugasanga mwe mufise igikorwa nk'umurongozi gufata ingingo murizera neza yuko muzoronka izo nguvu yo gufata ingingo ishobora guhuriza ko na bose bizofata no kuvuga twebwe ntidufise uburenganzira bwo gufata itegeko ingingo ingingo ku itegeko eh, n'abarundi bose nico gituma bizoca mu nama ya bose eh, nkuko eh, haheruka kuba inama ya bose ngahe bujumbura ubwo ico gihe twebwe tumaze gutorokanya ivyo vyumviro komisiyo ikavyiga mu nyuma tuzogira mugabo mutagiye murafata ingingo kumengo niyo ubwo burongozi bwanyu nabwo nibuzoba bugoyagoya ku ruhande rumwe ntibuzoba bugoyagoya kubera ubu uye turashobora gukora Eh, turashobora gukorana n'uwo ari we wese kuko biri mu biri mu ntuze ya mu nteguro no mu byo badushinze eh, imbere y'uko iryo tegeko rihaba ah, turazi neza yuko ah, dushobora kwakira abarundi batandukanye muri leta eh, novuga muri amerika ya ruguru baronke ingene baserukirwa kandi washaka sinovuga ngo ni muri Amerika ya ruguru gusa no mu bindi bihugu bitandukanye hari utugorane tujanye n'ingene abarundi bitunganya ntanabwiye yuko twasizeho umurongo bashikiririzamwo ivyumviro hamwe ivyo vyumviro bizo bizoja hamwe eh, tubitunganye hama noneho tubishire mu nama ya bose kandi iyo nama ya bose n'abarundi b'amahanga bazofata ingingo hama iyo ngingo izogira izofatwa niyo twebwe tuzosha dukorerako hama imbere yuko ivyo biba nabashikirije ndababwira nti eh, twebwe eh, mission dufise uno munsi imbere yuko abarundi banitunganya nuko twakira eh, novuga contribution y'uwo muntu wese umuganda umuganda uwo murundi wese aba mu mahanga hama tukakira n'ibyumviro byiwe tukakira n'ibibazo afise hama natwe tukagerageza eh, gufashanya eh, ari bikenewe yuko tumushikira ah, kuri leta tukabikora cyangwa ari eh, ibindi bintu bikeneye yuko oh, tumufasha nicyo tubereyeho mu ijambo rimwe hamancenja ku kabazo ka Alex ibibazo bibiri ubona wanashima binakomakomeye yagarutse ku mpunzi z'abarundi muri diaspora zifatwa hehe ego eh, muko mwijira ico kibazo na nagomba kukimwisha ndambwira ko impunzi eh, impunzi ziri hanze ziri ziri muri kadiri ya diaspora kubera iki eh, kubera n'abarundi baba mu mahanga mhm. ngaca ngira ko ashaka ndanatomora na benshi mu barundi baba muri Australia bagiye ari impunzi bavuye mu Burundi baje muri Tanzania mu nyuma bava muri Tanzania eh bagenda muri Australia eh rero ndamubwira yuko eh impunzi nazo ziri hehe ziri mu mugwi w'abarundi twebwe eh, eh, tujeje gukorana nabo hama nciye ariko turi aho nyene yabajije ikindi kibazo ati bihora muzofashanya nabo gute hariho kumbure ngo nkuko yabivuze aho usanga bakoresha kugira bagumize hariya ntibabatume bataha mu gihugu mweho mubafasha iki nk'abo barundi bo hanze kumbure hariho nk'abo bashobora kuba bakenera nk’ibitwita twita ibitamburisho cyangwa amategeko abagenga bo muzokorana nabo gute mu Burundi bavuga ngo iwe riserutse ntibaricica isuka ubwo rero ko twabimenye eh, imbere y'uko nabivuga twaba natwe ubwo turi turategura eh, sitarategi yerekana ingene tuzokorana n'uwo wese nicyo gutuma nababwiye yuko eh, haba muri komite yacu harimo abantu batandukanye hama nawe tuzoshyiraho kugira ngo badufashe gukurikiza canke gushira mu ngiro imbono yacu bazo bava mu mice itandukanye Alex mm, nako Eric ayo ma strategy nayanditse eh, kuko eh, navuga yuko mm, muri ko muratubwira cyane eh, teori puisque pratique nibyo muzosangwa muzokora nibyo mugiye gutegura canke ni n'amastrategie basanzwe ahari atunganywe yanditse mugiye gukurikiza canke mugiye kugenderako Sidiko nabwira teori ndiko ndabwira nubwo ufise ibi imbono mu mutwe utegeza kwishira ku rukaratasi turafise ibyo dufise no munsi hama ntidushaka gukoresha ibyo dufise uno munsi turakeneye nibindi byumviro biva mu bandi bantu batandukanye mhm. atari jewe ndakikubajije gucyo eh. kumbure kuko uh, hari ibisanzwe bihari kubera ndiko ndavuga nimba twaratowe twatowe kuba twashikirije imigambi mm, ariko uno munsi no kuri ya mpiyanyo ego ariko uno mm-hmm. munsi eh, iyo migambi twashikirije eh, nagomba kubabwira ko guhera eh, mu ndwi imwe cyangwa zibiri tuzo tuzokongera noneho tukabinonosora neza tukabyandika neza cyane mhm. hama noneho tugahanahana n'ibyumviro ku bazobirongora kandi turamaze gutangura kuza turaraba mu migabane itandukanye abo tuzofashanya hama kugira ngo utubazo dutandukanye abantu bagenda bafise tube tuzi yuko turiko turakorana n'uwo wese eh, kugira ngo eh, igikorwa kigende neza kandi ndabyizeye ko bizoshoboka mutegekanya ko iri tegeko ryogenda imbere y'abatowe n'abanyagihugu ni ukuvuga abashinga amateka ajyanye abashinga amateka iyi kugira ryemetswe oya nagira ndababwire yuko ubundi itegeko eh, itegeko riraba ingene abarundi bo hanze bitunganya ntirijyamo n'amashinga amateka kuko rijya muri asambure generale iyo asambure generale nayo n'abarundi bo mahanga iyo asambure oh, hari itegeko oh, ryatomora neza ukuntu aba igisata cya diaspora gitegerezwa gutwarwa n'iryo tegeko wanashimagiraga imbere y'inamashinga amateka ariko oh, kumbure iyo yindi sitarateji mwe muri ko muravuga ni mwebwe mukorane nka mwebwe abarundi muri hanze y'igihugu nagomba twumvikane neza eh, ingene twumvikana neza ni uko hariho itegeko hakabaho eh, na politiki politique politike nasiyonari de la diaspora iyo ni politiki yasizweho na leta mm. yerekana ingene leta itegeza gufasha zina murundi wese abaje bakora mu mahanga hama noneho hari politiki namwe murayigendera turagendera cyane hari hariho abavuga yuko muri iyo politiki harimo ibintu bitagenda neza sinzi ko mugiye naho nahone kubikorera ivyo nivyo nashikirije mvuga nti twebwe tuzobandanya tuganira na leta y'u Burundi ku buryo eh ahantu hari utuntu duhaze Eh, dukosorwa kandi nababwiye yuko eh, muri iyi yari eh, twatumaze turi turi nk'abarundi baba mu mahanga twararose akaryo gakwiye ku kuvugana na leta y'u Burundi kuko ngene ibintu byogenda neza ariko kandi hariho n'irindi tegeko eh novuga giwacu nk'abanyu mwebwe nk'abarundi muri hanze abarundi bo mu mahanga ariko muracata twarigwa muri mu buyobozi bukuru bwa diaspora aha mu bushikanganje bw'intwaro yo hagati yego mhm. turakorana kandi dukorana mhm. neza ni ya leta yego mhm. eh, rero iryo tegeko nariko ndashikiriza jewe n'iryo ndiko ndavuga nti iryo twebwe n'iryo rimwe utuntu eh, dutegereza kongeramo kugira ngo byerekane neza ingene abarundi ba mu gihugu runaka bategereza kwitunganya muri izi ko rizo rifise inguvu rizuba rifise ingufu cyane kuko twebwe n'ubundi eh, niryo ryatumye dutogwa ubundi ntitwari gutogwa iyo hataba iryo tegeko ariko rero uno munsi dutegereza kuryunganira kubera hariho abantu baba mu mahanga bavuze bati eh, hari utuntu dushaka yuko eh, bari mu bihugu bitandukanye uyu Alex muri Australia kuko yavuze ati mu mareta atandukanye usanga hari n'amashirahamwe y'abarundi murakoze cyane ubwa cyo nagomba kuvuga nuko eh hari abarundi bari mu migwi myinshi hari abarundi badashaka kuja mwishira hamwe iri canke ririya hari n'abandi bafise ingene bitunganije mu masosiyasiyo atandukanye ari byo yatomoye neza ati eh. yego nivyo nanje ngomba kuvuga e, nashaka kuvuga yuko uh, twebwe uh, biciye muri iyo tegeko tugomba gushiraho mm -hmm. bazokwerekana neza ingene abarundi uko bo kwitunganya kose iciza nuko tumenya yuko bategerezwa kubaha eh, abarongoye igihugu ni ukuvuga hazoba hariho abarongoye eh, organisation pays batowe nabo kandi bazotorwa nabo bo mu migwi itandukanye hama twebwe tuzokorana nabo hama nabo bashikire canke muzokorana n'abashaka uwo ari we wese mugani ni vyiza yuko haja ingene abantu biyorganije guhera ku rwego rw'isi gushika ku rwego rw'igihugu mhm. murakoze reka twakirundi ku murongo allo allo mhm namahoro ninde tuvugana mutwakuye muri he Eh, muravugana na placide placide muri oranje ramutse umutumire turi kumwe hama muduge ku ijambo nawe hagarara neza placide biriko biracikagurika raba uhagarare neza eh, kumbure n'umurongo wa umere neza kugira icyumviro cyangwa ikibazo cyawe gitomoke neza duga ku ijambo nariko ndamubaza ni mhm. mu ncamake ibintu birateye kuko bimaze imyaka myinshi twumva kugaragara nagenda none mu bisanzwe mukorera he i buraya nimero zanyu ibiro byanyu amaja hingahe buraya umuntu abashaka i buraya yobitura avuye abasanga amaja he abandi ibindi bihugu niwe birafite bikorera canke birafite meme no bisekura muri ambasade bagenda bitura muri ambasade mhm. ambasaderi bagafite yo ibiro hanze urakoze placide akanya karatujanye hasigaye iminota itarenga itanu udutunge karore kuri gana arabe hmm. iyo igeze nimba byose ari abaganiye arabe togo arabe uganda urabe iyo diaspora yabo igeze ndamuha kandi karore cote d'ivoire hmm. mozambique iyo bagere bahungabanye mufise ibiro hehe mukorana gute na ambasade mhm. eh, nagira ndamubwire nubwo tumaze iminsi mike duto turazi yuko eh, muri oranje nuko mwibutsa ko namwe muri bashasha muri ayo mabanga yego nagira ndamwibutse ko turi bashasha mwa aya mabanga mugabo turazi neza yuko muri oranje hariho ubuserukizi bwa diaspora icyo nagomba kongera ko nuko nimba nimba hari puresiziyoneri uti he kwibagije ati ni hehe sindabifise ngaha kuri jewe muga ndazi ko hari serukira diaspora muri Hollande ngaca nongera ko nti nimba hariho utubazo twingene bashobora kuba bitunganije ivyo oye biri muri vya bindi tegeza kuraba ingene uh, dukosora ha mico nagira nongere ko nuko eh Eh, ama Ambassade amambasade ah, yashyizweho eh, na leta y'uburundi leta y'uburundi nayo iserukiwe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire ubwo bushikiranganji bw'imigenderanire nabwo nibwo bwateguye iyi ndwi ya diaspora hmm. murumva yuko dutegereza gukorana hariho ubuserukizi bwa diaspora kumbure muri ayo mpamvu yakumva kumva mukorana buriho buriho buriho hariho ubuserukizi bwa diaspora ubu ambasade yose cyangwa n'ibigiye kubaho oya mu bihugu bitandukanye hasanzwe hariho abaserukira diaspora hama abo baserukira diaspora bahamagariwe gukorana neza n'amambasade oh, mm -hmm. ivyo cyumvira rikavuga ati muri ambassade naho ni habe nk'userukira diaspora kibe nk'igisata muri ambassade gi cy'userukira diaspora atari ambassadeur oya je nibaza yuko uh, turi inzego zibiri zitandukanye mugabo dukora ibintu bimwe Eh, twebwe muri diaspora turafise ingene twitunganije ariko icyo tegeza kugira no gukorana ahubwo nawe yumve yuko ari muri bamwe tuzokorana kandi nitwamugira tuzanehererano azoyizane kuko twebwe nicyo duhamagariwe mwumvise icyo yashatse kugarukaho eh, hano ntacyumvise ahubwo nagenda namubwire eh, nimba aheruka mu burundi kera yuko hariho habarundi. Eh, sindi umumeradera ariko hariho abarundi bava mu mahanga bariko barakora imigambi ikomeye cyane ngaha mu Burundi ariko eh, ikica amadevize eh. avuga ama kuvuga ibyinda amadevize yinjira mu Burundi ampera gaciro mwumvise icyo yashatse kuvuga eh ico nagirandana kugaruka kuri nacyumvise nacyumvise nagirandana mushimire cyane kuko nanje nibyo nshaka ndashaka yuko abarundi ba mu mahanga bazana ayo madevize yabo Eh, ngaha mu Burundi kugira ngo bateze imbere imigambi y'iterambere nimba batabikoze nuko muri kahise hagiye haba utubazo canke hatamobilisation yigeze iboneka ikwiye ubu ni kimwe mu byo mugiye guhagurukira ego cyane kandi abarundi basubiye kuja kuri za Western Union baronka uduhera ego cyane kandi nagera nababwira hari n'abariko baritunganya mbere washaka kugira bashireho amabanke bashiraho ama microfinance mugayo ntahagije eh, mu gihe bataronka kuri kakabeyi bipfuza ngira muri muri kahise iyo abarundi ba mu mahanga icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane eh, twebwe tuzofasha kugira ngo eh, ayo madevize yahora aja hanze canke bayagumiza mu bihugu barimwo bubaka mu bihugu barimwo bayazane ngahashira guteza imbere igihugu kubera nibaza ko twese twese dukunda igihugu reka ico cizero tukigumane kumbure kuzoshikana izo doléances zabo barundi hanze akajambo kanyuma mu segonda abiri Eric wanashima turatwaye nakanya kabandi eh murakoze cyane ah, ico nagomba uh, gushikiriza ubwa nyuma nuko eh twese eh, nk'abarundi ba mu mahanga Eh, duhamagariwe gufasha igihugu cacu kubera niho twataye uruzogi kandi eh, biraryoshye iyo umuntu ariko arahereza ubuzima avuga ati “Nakoze ikintu eh, gifasha um, umuryango gifasha abandi